Տիկի մամունց այնպես է ստացվել, որ առողջություն հաղորդաշարը վերջերս ավելի շատ է անդրադառնում միջինբուժ աշխատողներին եւ արձագանքները շատ են։ Այսօր էլ դուք եք պատմելու ձեր բաժանմունքի մասին։ Նախ պատմեք բաժանմունքի մասին։ Դոնորներից արյուն ենք վերցնում, որպեսզի հիվանդանոցն են բավարարենք արյունով։ Եվ ինչպես է ստացվում, ովքեր են ցուցակում։ Ցուցակում մենք ունենք դոնորներ, մեզ մոտ գրանցված։ Քանի հոգի է։ Երևի 30 հոգի էլ չկան։ Մեր բնակչության համար դա նորմալ է։ Ոչ, քիչ է դա մեր բնակչության համար ու գումարած դրան մեծամասնությունը հիվանդ են կամ մեր դոնորների ցուցակից են իրենք դուրս մնում իրենց առողջության հետ կապված, բայց դա կլինի որպեսզի բնակչության մոտ մտածելակերպը նենց լինի, որ իրանք գոնե տարինի անգամ կամ երկու անգամ առողջ լինելով, եթե իրանք առողջ են, կան մեզ մոտ արյուն տալու, որովհետև նենց ժամանակ է լինում, որ մենք չենք կարողանում մեր հիվանդին բավարարենք, մեր հիվանդանոցներին ավելի շուտ, որտեղ մեր դոնորն է որ տալիս է մի անգամ, օրինակ այսօր տվելա, չէ, պիտի անպայման 60 օր անցնի, 2 ամիս անցնի, նոր վերցնենք։ Էլ արդեն մենք չենք կարող նորից վերցնել Դրա համար մենք չենք կարողանում հասցնել, հատկապես որ Ղարաբաղում առաջին եւ երկրորդ խումբը ավելի շատ է, հիվանդներն եթե ավելի շատ են լինում, արդեն մենք չենք կարողանում հասցնել բավարարել։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Դե ուսինե դարերից եկած խոսք է, որ մարդիկ անգամ եթե մտնում են շուկա, ասում են ինչ գինի, ասում օ, արյան գինի Այսինքն դա ամենաթանկն է։ Դե թանկ է այն պայմանով, որովհետև արյանը փոխարինել ինչ որ դեղամիջոցով կամ արյուն ստեղծել, դա հնարավոր չէ բժշկության մեջ։ Պետք է դոնորը արյուն տա, որ մի հիվանդին բավարարենք այդ արյունը։ Շատ բարի։ Ես օրինակ առողջ մարդ եմ, Այո։ Եվ գալիս եմ ձեզ արուն եմ տալիս։ Այսինքն, հաշվի առնելով թեկուս հենց մեր այսօրվա հանդիպումը, ձեր խոսքերից հետո կարող է մի որևէ ռադիոընկնդիր համաձայն է որ գա։ Նախ ինչպես եք ստուգում ցուցանիշներն պետք է համապատասխան։ Ինչ ցուցանիշներ։ Պետք է իրանց քաշը, կանայք պետք է լինեն 53 կիլոգրամից ավելի, տղամարդիկ էլ 63 կիլոգրամից ավելի։ Ու գումարաստրան չպիտի հիվանդացած լինեն գեպատիտով, հեպատիտ դեղնախտով, A, B, C ճիշտ ամենք ստեղ ինֆեկցիան են անում ենք, ստուգում ենք, էլի այդ քննությունն են կատարում ենք, բայց չպիտի վիրահատված լինի օրգանների վրա կապված, ինչպես նաև ճնշում չպետք է ունենա շաքարով, այտենց ցուցանիշ մեկ Շաքարային դիաբետները իրավունք հա, չունեն տա։ Իրավունք չունեն տա, այո։ Շատ այդ ցուցակի այդ հիվանդությունների այդ պակասանիք այնքան շատ է, որ մենք հետազոտում ենք, չի այդ դոնորին, որ իրենց այլն վերցնենք, էլ չի ստացվում։ Պատահում է, որ ցանկանում են, բայց առողջականը չի ներում։ Հա, շատ, շատ ոչ թե պատահում, այլ շատ շատերն են տենդ։ Ասում են, քաշս այսքանա ոչինչ, դու ասում ես վերցրու, ես լեզվից թուղթ եմ տալիս, որ սենց հա։ Սարանքում մի հատ դոնոր եկավ, իր մեջ ասկոկ կա կարից հիվանդություն բեկոր կա իր օրգանիզմում ձերքի վրա ասում ոչինչ ես լեզվից թուղթ եմ տալիս մենակ թե այոն տամ իմ հիվանդի համար իր հիվանդի համար։ Իր հիվանդի համար, հա, կոնկրետ իր հիվանդի։ Տիկին Լուսինե, իսկ ասենք թե ես կամավոր համաձայնում եմ դառնալ ձեր այսպես ասած հաճախորդը, ձեր դոնորը դառնամ եւ լիովին առողջ եմ եւ պատրաստ եմ այսպես ասած օգնել իմ հայրենակիցներին։ Արդյոք դա իմ առողջությանը չի վնասում, վտանգ չի սպառնում իմ առողջությանը։ Տարին 1-2 անգամ տալը ընդհակառակը ավելի օգտակար է ոնց որ մենք դրթում ենք ողնուղեղին, որպեսզի ինքը նոր արյուն ստեղծի օրգանիզմը ու նոր արյուն է ստեղծվում 1-2 անգամ տալը դեկուս գարելա դաժե ասած բուժիչը, առողջարարը։ Իսկ նորմալը ինչքան է, ինչքան ենք վերցնում։ Նորմալը, եթե առաջի անգամ է տալիս 250-ից 270 գրամ, իսկ մեր դոնորներից մենք իրավունք ունենք մինչև 350 միլի վերցնենք։ Դոնորները ինչ են ստանում դրա փոխարեն, երբ իրենք արյուն են տալիս։ Դոնորները վարձատրվում են։ Այո, վարձատրվում են կառավարության կողմից 10000 դրամ։ Ամիսը։ Ամիսը չէ, մի անգամ որ տալիս են։ Մեկ չափաբաժինը տալիս են 10000 դրամ ու մեկին թխվասկաբլիտ ու պլիտկա ենք տալիս։ Նորմալ է համարում վարձատրությունը։ Չէ, ճիշտ ասած չէ, մենք դոնորներ ունենք, որ այդ դոնորներն անընդհատ երբ որ գալիս են հարցնում են, բայ գնացուցակի մեջ փոփոխություն չկա, ասում դե դա մեզանից չկախված, ոնց որ գրանցված է, ոնց են ցեզ վճարում։ Փորձել եք դիմել կառավարությանը, դե, առողջապահության նախարարությանը։ Ճիշտ ասած ես միջին աշխատող եմ, լեփտոպ ունի, բայց տեղյակ եք դիմել է ձեր ղեկավարությունը։ Մեր ղեկավարություն, մեր բաժնի վարիչը ամեն անգամ ճիշտ է կարող է այս վերջերս երկր չէ, բայց ամեն անգամ թեկուզ հասես մեր վիճակը, այս պայմանն մենք վենտիլյացիա չունենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր դոնորին իր մտնոլորտ ասի, մոտ ջերմաշ չանխրելի, որ տակ շենքային պայմանները խանգարում։ Հա, շատ շատ շատ ահավորա։ Այս պայի դրությամ չգիտես ինչու յուրաքանչյուր սենյակում հղիկին է արյուն տալիս։ Հա, մեր լաբորատորիայում ծնդատնից նա հակամարմիները ռեզուսնիկների կանանց մոտ ովքեր ռեզուսնիկ են, բացասական են այրախումբը, մեզ մոտ հակամարմիները որոշվում են դեղից են էլի ուղղագրվում մեզ մոտ որոշվում։ Միան շենքային պայմաններն են ձեզ խանգարում, թե ունեք այլ խնդիրներ։ Ճիշտն ասած, նայես այդ իրավունք չունեմ, որ ասեմ, չէ, չէ, դուք աշխատում եք, դե կարող եք ձեզ ես դա իմ իմ անունից ասի, մեր իմ հենց դոնորական բաժնից եմ խոսում, տեղ չկա, որ շարժվենք։ Թեկուզ այդ վենտիլատորը որ տնում է, չէ, ել չենք կարողանում շարժվենք որտեվ մի հատ սեղանա դրված, որ նստում է դոնորը վրեն, անհարմարի անհարմարն է, բարձրանալուց իջնես, կարաք մի հատ նայեք, տեսնեք ինչ վիճակում է։ Դե բացի դրանից տարածությունն էլ է փոքր։ Դուք քանի տարվա աշխատանքային փորձ ունեք։ Ճիշտն ասած, իմ իմս քիչ է, 4 տարի է, որ 4 տարի այստեղ եք աշխատում։ Եղել են տխուր դեպքեր, երբ արյուն տալուց հետո մարդը վատացել է։ Դա օրգանիզմից է գալիս։ Եթե առաջի անգամ են տալիս, մեծամասամբ, մեծ ոչ թե մեծամասամբ, այլ լրիվությամբ առաջի անգամ տվող դոնորներն են, որ կարողա վատանալ Տիկին Լուսինե շոկ եղանակը կարող է արգել քանդիսանալ, թե կապ չունի տարվավոր եղանակը։ Вообще կապ չունի, եթե շենքի պայմանները հարմար լինի այդ վիճակին, որ մենք վերցնենք։ Ամեն թեկուզ դիրքը, թեկուզ ջերմաստիճանը օդի մեծ նշանակություն ունի, էլի։ Ինչ խոսքով կցանկանայինք ավարտեինք։ Ցանկանայի, որ մեր ժողովուրդը մի քիչ ավելի բարի խղճորեն վերաբերվեր հատկապես մեր գործի հետ որպես իրանք հասկանային, էլի, որ մենք շահագրգռված ենք, որ իրանք բավարար ենք։ Նույնն էլ իրանք մեզ օգնում